mbe uwo munsi n'igiki wibutsa abamenyesha amakuru mu ntumbero yo kurangura neza umwuga wabo icyo no kwita professionalisme turetse iryo genekerezo ryandwi munyonyo no bibutsa kandi ko kwigenekerezo rya kabiri munyonyo nyene kuva mu mwaka wa 2013 ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ukudahana amabi akorerwa abamenyesha makuru ishiramwe mpuzamakunguni ikamenyesha ko kuva mu ntango z'ikinjana cya mirongo ibiri na rimwe abamenyesha makuru barenga igihumbi ari bo bamaze kwicwa bazira umwuga wabo wo gutanga inkuru ataho begamiye tubibutse kandi ko hano mu gihugu cacu cy'u Burundi bagenzi bacu bane bakorera ikinyamakuru iwacu bamaze hafi umwaka urenga nabone bafunzwe muti rero uno munsi muri karadiridimba tugaruka kuki uno munsi turaza kwirimbura hagati yacu nk'abamenyesha makuru turabire hamwe uko imigenderanire yifashe hagati y'abamenyesha makuru n'abanyepolitike canke inzego zitandukanye ni gute abamenyesha makuru kwifatikanya n'abandi kandi mu gutsimbataza demokrasi hano mu gihugu n'ibindi ngivyo ivyo tugiye guhagarara ko kuri uno munsi nkuko mwabyumvise medali niyo nkuru ndi kuri micro nayo mu buhinga bw'ivyuma ni Alphonse Kubwimana mukanyisase duce tuduga kwidonido twakira n'umutumire turi kumwe reka rero eh, nongere kubaramutsa ndabaha n'ikaze nababwiye itariki indwi Munyonyo nyonyo uko umwaka utashe ni umunsi nyafurika wahariwe kumenyesha amakuru kandi ku wa kabiri munyonyo nyonyo nawe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ukudahana amabi akoregwa abamenyesha amakuru uno munsi hano mu isanganiro muri kino kiganiro karadiridimba tukaba twatewe inkunga cyangwa twatewe iteka ishema nk'uko abandi babivuga na mugenzi wacu w'umumenyesha makuru asanzwe mbere ari n'umukenyezi nimboneka rimwe muri kino kiganiro ariko biraba arongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru mhm. murakoze cyane uno musi turavye ano magenekerezo abiri nari nabivuze mu ntangamarara tukaraba nico atwibutsa mbega mubona imigenderanire hagati y'abamenyesha makuru n'inzego zitandukanye no musi yifashe gute ntiduhagare cyane kuri AF duca nkamenyesha makuru babakenyeze umusaza murongo we ariko muri rusange eh, imigenderanire eh, hamwe yifashe neza ahandi navuga yuko itifashe neza mhm. hamwe yifashe neza mu buryo bw'uko navuga ko hari amategeko agenga abamenyeshamakuru n'imenyeshamakuru uko bikwiye gukogwa icyo ni ikintu cyiza Eh, ahandi naho mvuga nti imigenderanire hariyo aho itifashe neza eh, ni twavuga nko ku bijyanye eh, n'ibimenyeshamakuru ingene bikora ibimenyeshamakuru biri mu gihugu kugeza uno munsi murazi yuko hari ibimenyeshamakuru byugawe byahagaritswe uno munsi bitakiri ko birakora mhm. Eh, abamenyeshamakuru bamwe ntibariko barakora hariho abamenyeshamakuru bafunzwe hariho eh, n'abandi kumbure uno munsi aho bahamagara bashobora kubyivugira neza bagatanga nk'uburorero rw'aho bashobora kuburabuzwa bariko bararondera amakuru eh, mu ncamake ni nk'ibyo nibyo ntabwo ndavuga ko ushobora gusanga hariho imigenderanire hamwe yifashe neza ku ruhande rumwe n'urundi ruhande usanga hariho aho biba bitifashe neza reka diane tubanze tugaruke kuri no genekerezo rya ndwi umunsi nyafurika wahariwe kumenyesha amakuru uno munsi mugerageje cyane cyane kuraba abo bakeneye ayo makuru mbega boba bayaronka nk'uko babyifuza jya mvuga yuko batayaronka nk'uko babyifuza Eh, nubwo eh, atacigwa atatohoza mbona eh, iryo bari rirakorwa cyangwa iryo ryaramaze gukorwa akaba ari noba ntarizi mhm. ku bijyanye n'abanyagihugu aho bashobora kwivugira ah, ah, abaronswa amakuru aho bashobora kwivugira bati amakuru atangwa hano mu burundi aradushimisha kandi ari ku rugezo rukwiye ariko ngewe ibyo mbona nk'ibyerekana ko amakuru aba akwiye twavuga yuko abayaronka bayaronka ku rugezo rukwiriye ni cy'uko haba hariho ubwigenge bukwiye bwo kumenyesha amakuru e, tuvuze ubwigenge ni kuvuga yuko abamenyesha amakuru bafise e, kujya kurondera amakuru e, bakayarondera mu mwidegemvyo bagashobora kuyaronka kandi bakayanayashikiriza mu mwidegemvyo ataga kiri hejuru kumbura atanu ni telefone ibahamagara nk'uko rimwe na rimwe bishika eh, umumenyesha amakuru amubaza ngo mbega nkuru wayivuze kubera iki kubera iki bijya wabivuze eh, atari nuko bari baramuha umuco ati burya bijya wavuze wari kubivuga gutya kubera yuko bijya bimeze gutya ngo atuma atanga kumbure nawe ikiwe bagishikirize ariko eh, kagira nk'iby'iterabwoba mhm. eh, icyo ni kimwe ni kuvuga yuko wa eh, munyagihugu eh, umwe ariko arumviriza cyangwa ariko arasoma ikimenyeshamakuru ntaheza ngo agire ntaheza ngo aronke inkuru ikwiye nuvuga kandi n'igihe hari ibimenyeshamakuru bimwe biba bitariko birakora mu gihugu byaba ibimenyeshamakuru byo hagati mu gihugu cyane ibimenyeshamakuru eh, byigenga bi eh, ntuvuga nk'uku ijwi rya amerika za bbc mhm. eh, ibimenyeshamakuru bikorera ku isi mhm. bisanzwe bifise mpuzamakungu mhm. n'ibyo biratuma ah, hariho uku kuronka amakuru eh, atandukanye kandi mu bisata bitandukanye kandi mu bisata bitandukanye rero ibyo iyo bibuze nibyo ndiko ndafatira ko jewe mhm. mvuga ntikumbure abaronka amakuru ntibayaronka mu buryo bukwiriye mu kurugezo rukwiriye ego ego Diane tugarutse naho kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ukudahana amabi akorerwa abamenyesha makuru eh, nawe ushitse mu gihe hano mu Burundi hariho eh, nk'inzego zisanzwe zikurikirana abamenyesha makuru zozo muravye mwebwe muri rusangi eh, tutavuze ubwa AFJ mubona imigenderanire ari myiza mbega umwe wese akora igikorwa ciwe cyane cyane kugira umunyagihugu aronke inkuru ashaka Eh, no no ntohava asanga umenya ndiko ntora ubunenge gusa ko buhava bumbana bwinshi ariko eh, jefisi ibyizigiro yuko kumbure bizogenda neza mhm. uri kuraraba nk'iyi karata ngira ngo y'urwego sense mhm. eh, yatanze ku bamenyeshamakuru yanditse ko yuko uzobona umumenyeshamakuru yaba ujejwe umutekano cyangwa umunyagihugu yuko azorekura umumenyeshamakuru agakora akazi kiwe mwidegeye mvyo ikirenga ko kandi bakanamukingira mhm. rero abo kumbure jewe ndabifata mu ntumbero y'uko ari gukuraho utunenge dusanzwe tuhari twuko eh, twabonyene bakora akazi kabo Eh, bakabuza mu kuburabuza bitwa kuba bari ko bakora akazi kabo bakaburabuza amenyesha amakuru aha ndiko ndavuga nk'inzego z'igipolisi mm. ndiko ndavuga nk'abanyagihugu eh, biyadukiza ku rubuga mm. akahagarika umumenyesha amakuru kandi yamweretse ikarata y'umwuga ku mburengeri yatanzwe n'urwego sense ngo ishyigikira nicyo ndiko ndavuga mm-hmm. eh, yuko atamunyagihugu ah, ashobora gusaba kwiha uburenganzira bwo kumuhagarika burinde yaguha ububasha bwo kuza gukorera ngaha kandi ububasha aba burekurigwa amaze kuba yitwa umumenyeshamakuru arikuriwe amategeko aramurekura neza ko arondera inkuru ahantu aho ariho hose kandi ku kintu icyo ari cyo cyose uretse ahantu hamwe hamwe kumbure ategerezwa no kubanza guca kuri izo nzego aho abamenyeshamakuru barahazi mhm. hariho ibibanza bimwe bimwe biba bisanzwe bizwi mhm. Eh, rero ni ibyo mvuga hariho amakuru atandukanye ahora twereka nyine eh, abapolisi bahohotera abamenyeshamakuru bari ku kazi kabo umunsi uvuga ukudahana amabi akorerwa abakenyezi abamenyeshamakuru ngira abakenyezi nako niko ari bakunze kuvugisha cyane mhm. eh, sindabona sinduwumva aho abantu bahanywe umunyagihugu yitabye urubanza ngo kubera ko yahohoteye umumenyeshamakuru kandi umumenyeshamakuru ntakwiye gufatwa nk'umunyagihugu uwo ari wese ngo bavuge ngo bamuhanye ngo ngo bice ngaho gusa ngo ngo yacihanwa nk'umunyagihugu gusa cyangwa ngo ni n'iyindi ngorane yoba yashitse eh, ngo yagiye mu kibazo eh, ngo ni ukutumvikana kuba gusanzwe umuntu ariko arazira umwuga wiwe ariko arazira akazi ariko arakora akwiye uwo muntu nawe aba akwiye guhanwa nawe nyine bimwe by'akarorero Eh, kumbure rero umunsi watuma haba kwikubita agashi eh, mm. nimba umumenyeshamakuru ashobora gukora ikosa agahanwa n'uwamukoreye ikosa nawe nyine agahana mm-hmm. muri hejuru y'urwego rukomeye rw'abakenyezi b'abamenyeshamakuru eh, no mu basanzwe bari mu buroko uno munsi harimo abamenyeshamakuru damu cyangwa uvuga muri rusange b'abakenyezi hari icyo namwe mu muba mwarafashije cyangwa muri ko murafasha kugira abo bagenzi bacu bazize umwuga wabo nabo barekuko cy'umunyororo baciriwe cy'igihano baciriwe twe twama tuvuga tuti bakwiye kurekugwa bakazoburana bidegembya mm. ntitwanka eh, kumbure ubutungane bwaramaze kugira eh, guca urubanza bakwiye kuraba bakwiye kuraba abo bantu eh, bakabarekura kuko hajya ntacyo bari barunguka ntacyo bari barungura igihugu ntacyo bari barungura imiryango yabo kandi ikigeretse ko n'umwuga wacu mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho nyine harimo uruhombo mhm. erega abamenyesha amakuru baba bafunzwe ari bane si bake eh, ni benshi baba bafite interane ikomeye hama muvuze muti abamenyesha amakuru b'abakenyezi bafunzwe Eh, harimo umwe eh, ujya anyesi Agnes ubusa asanzwe ari muri komite yo gukurikirana ibijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'ibyo ibimenyeshamakuru byihaye eh, kugira ngo biteze imbere biteze imbere uguha ijambo abakenyezi uguha ikibanza abakenyezi mu bimenyeshamakuru iyo komite niyo mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru umushikiranganji yari yaramugenye muri iyo komite ni kuvuga yuko yari afise intererano no ngaho rero twe tuvuga tuti hariho naho nyine uruhombo kandi kumbure uwo uwo n'uwonze afise intererano aho ah, n'abajya bafunzwe bandi christine kamikazi terence na egide eh, bashobora kuba bafise n'abahandi kasi nkekeranye muri mhm. umwuga wo kumenyesha amakuru basanzwe bakora igisata urimo hajya n'uburahandi uba ufite ikindi kintu uterera yego rero twe turasaba yuko borekurwa kandi twizigire ko aka kazokumva mm-hmm. ego uh, biba yuko hariho afjo ariko biraboneka mu Burundi yuko atagwego ntuvuga n'abamenyesha makuru birimburira ko dufate nka bebe yaho hambere hahise uno munsi ugwego murongo ya afjo n'ugwego ntuvuga no gore rukomeye mu gwa abamenyesha makuru ko nta rindi shitamo ry'abamenyesha makuru babagabo rihari Hari amategeko agenga kumumenyesha k'umumenyeshamakuru umuyeshamakuru uno munsi arafise akarangamutima afise amategeko amugenga mu gukora umwuga wiwe je nibaza ko icyo gikomeye cyane rwose eh, no kuruta ko hovugwa ngo urwego mhm. kuko burya umuyeshamakuru ari ku rubuga kurondera amakuru ariko ararondera inkuru ariko arayitohoza ko je nibyo mvuga ntafise amategeko amugenga iyo mhm. ayo mategeko y'akarangamutima k'umwuga arakomeye cyane rwose kandi nibaza ko eh, ayo arahimirizwa eh, ikigo cy'amenyeshamakuru eh, maison de la presse niko kazi karyo kakunda gutanga inyigisho ku bamenyeshamakuru twama duhimiriza n'abarongoye ibimenyeshamakuru ko bigisha abamenyeshamakuru basanzwe barongoye mu bimenyeshamakuru byabo ibihari nabyo bikugururwa bigakora numva umengo nta eh, ndakibabajije kubera iki ni kubera bamwe hari bamwe bamwe bavuga bati urwego rwa leta sense rugejwe gucungira uko ibinyamashusho amakuru bikora rumera nk'urukara rwose ni ukuvuga ugasanga hariho bamwe bamwe bagwidogera kumbure umuntu bigorana kwimena igihute ugasanga ariko bohurira ahandi hantu hatari iwabo canke hatari ahandi hantu ugasanga barafashe nk'ingingo yotuma umwuga wabo utera imbere gusumba yego mbwe jesi ndi ko ndumva umwe ngo hoba hari ikibazo gikomeye cyane rwose kuko hariho abere mhm. eh, bwa bere ni iy'amaradiyo muri rusange ni iy'amaradiyo hariho ishami ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi nyine afj mhm. nabyo ni umwuga turabishyira imbere mhm. hmm. mugabo ndikora umumengo umenyesha amakuru niyo ngo arabutse aho avunirwa akagohe ngo arabuze eh, icyo bagira kuko n'amategeko arahari usanga binafashije nko kugwa mu dukosa tumwe tumwe porofesiyoneri ntitwashatse kuvuga umenyesha amakuru ashobora kugwamo ego byofasha eh, byofasha icyo sinabihakanye mugabo umenyesha amakuru akwiye kumenya ko hari amategeko kandi akwiye gusoma mhm. akwiye gusoma amategeko agenga umumenyesha amakuru yabe ikode yo muri eh, code deontologie code deontologie mhm. n'aya n'amategeko nyine yo ajyanye no kumenyesha umwuga ayo yose ahamagarwa kuyasoma nizera ko atamumenyesha amakuru atazi gusoma mhm. eh. kumbure uza kuja uh, ku telefone baramutwakirira ariko tugarutse hano muri studio naho reka turabe uh, Diane uh, ubwigenge bwo kumenyesha makuru ni imwe mu cono kwitapiriye canke mu gisata gikomeye mu gutsimbataza demokrasi mu gihugu kuko batabwigenge bwo kumenyesha makuru ni kimwe mu yoba afasha mu gutsimbataza demokarasi mbeho uno munsi abamenyesha amakuru bivanye n'izi ngorane twagiye turavuga aho hejuru mubona koko uh, hano mu gihugu cy'iwacu hari icyo abamenyesha amakuru baba bari ko barakora kugira demokarasi itsimbatare koko uh, abamenyesha amakuru uh, ku giti cyabo kumbura umwe ashobora kuba afise inkene eh, akubita agatima amembero nimba hariho uburyo ataba ariko arakora mu buryo bujyanye n'umwuga akabikosora eh, ariko eh, hariho ibintu bimwe bimwe nk'ubu hariho ishure ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mhm. ryuguriwe muri kaminuza y'uburundi icyo ni ikintu cyiza cyane ku ruhande rwa leta Eh, nibaza ko bizofasha abamenyesha amakuru eh, hariho kandi eh, n'ibi bigo nyine bya mezo de la presse amashyirahamwe ategura inyigisho zitandukanye ku bijyanye n'ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wokorwa n'abawujejwe ingene amategeko bakwiye kuyakurikiza Eh, ingene bakwiye gukora eh, baraba ko bari bakorera igihugu bakorera eh, abanyagihugu ataho bahengamiye bakora umwuga wabo koko nk'uko bikwiriye ego nibyo mvuga nti ibyo ahanini nyamukuru mbona biriko birakogwa mhm. mm-hmm. natanguye mvuga yuko ishyirahamwe ryanyu ari ishyirahamwe rikomeye kuko nta shyirahamwe rihurikiyemo abamenyeshamakuru b'abagabo rihari ariko uno munsi turabye hari abamenyeshamakuru bagenzi bacu basanzwe bari nabone mu buhungiro kumbure mwatange mu bivuguti hariho amaradiyo mu matariki arakora uno munsi ya efu nk'ishyirahamwe rihurikemo abakenyezi b'abamenyeshamakuru ibyugawe eh, iyo aho ukora hugawe ucuca kuronderera ahandi mm-hmm. n'umunsi rero hariho abasanzaye batakiri ingaha mu gihugu ibyo ni byo eh, twebwe nka ayefu jo eh, novuga ngo hari ikintu ngo turi ko turakora kuri abo bamenyeshamakuru muri rusange bahunze kuko mm. murazi yuko twebwe intumbero yacu ishyirahamwe afu ni guharanira iterambere ry'umukenyezi muri rusange na cyane cyane ry'umumenyeshamakuru biciye mu mwuga wo kumenyesha amakuru biciye mu mm. gutanga amakuru eh, rero naho hanini ishyirahamwe twebwe twibanda niho duhagarara ibikorwa byacu ariko nka jewe nk'umumenyeshamakuru mugenzi wabo eh, eh, numva ari ikibazo eh, kuri aboye bahunze hari igituma barahunze mhm. hari igituma ibyo bimenyeshamakuru byarugaye icyo gituma burya hari icyo abo bahunze basaba hariho n'icyo leta nayo nyine kumbure itegekanya n'icyo isaba mhm. nizera ko bazohuriza hagati kuko Eh, umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye atangura kuca ku butegetsi yavuze ko mu bintu azokora harimo ko impunzi zihunguka impunzi rero ni kuvuga n'abamenyesha amakuru jewe nizera yuko barimo kandi yuko bamwe bose eh, bisigura yuko umukuru w'igihugu azokumva nabo nyene akamo kabo ku byo basaba kugira ngo nabo nyene bashobore gutahuka bashobore mm. kubumviriza ama yego batahuke cyo bari kibazo ca politike gusumbya icyo kumenyesha amakuru Eh, burya igiwe ibyo maze kubona burya iyo muri politiki hariyo ibihungabanye hariho eh, ikibazo muri politiki bikora ku bisata by'ubuzima byose bitandukanye mm-hmm. eh, murazi uko ibintu by'ibimenyeshamakuru abamenyeshamakuru benshi bagiye guhunga mhm. eh, ni ukuvuga yuko abamenyesha amakuru rimwe na rimwe buba bara bakoze ibi ibyo batarekuriwe ko muri bakaja muri politiki baba bari baragiye muri politiki cyane gusumbya kumenyesha amakuru oya ibyo si byo mvuze ahubwo ni uko eh, burya eh, umwuga wo kumenyesha amakuru hari igihe uba tera novuga mhm. hari igihe nawe uba urubuga banyepolitike eh, bacako uca usanga nyine eh, leta cyangwa abandi babiciye ko eh, mhm. kubera ko biba bidakingiwe kandi mhm. ari leta nyine bitegerezwa kubikingira Mm-hmm. igihe niko nubivuga murakoze cyane nk'uko mwabyumvise turi kumwe n'umutumire ni Diane ndonse arongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru y'abakenyezi afjo niho turi kumwe hano tuko turimbura turaba cyane cyane ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru tukaba twafatiye kuri ano magenekerezo abiri genekerezo rya kabiri mu nyonyo uh, umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ukudahana amabakorerwa abamenyesha amakuru n'igenekerezo ryanzwe mu nyonyo uwo nawe n'umunsi n'umunsi uh, nyafurika Afurika wahariwe kumenyesha amakuru telefone rero zacu ziruguruye mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu mushobora no kutelefona ku ma nimero ya WhatsApp ni abiri itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo na gatatu mu kanya duca tugaruka ama hari uri ku murongo alphonse kubwimana aca muduhereza gutyo byorohe kugira mu dutore n'ubwo ikirere mbona kitameze neza ariko imirongo yose iruguruye mbere na telefone bita fix nazo ziruguruye mwatanguje ku kamenyetso ko guteranya hari uri ku murongo alo alo alo ni amahoro yego aha ramutsa madame diane ndonse arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi afjo niwe mutumire w'uno munsi ndaramukije diane ndonse ego nanjye ndabarambuka ijyayo neza mhm. ego murakoze duga ku ijambo sefu mhm. usanga kenshi bitandukanye n'uko ino duherereye mu bihugu by'abazungu bikorwa mhm. rero kenshi nagumye nibaza ikibazo biva kuki ntabwo mhm. eh, bishobora kuvuga ko kandi mhm. ndakurikirana inkuru na cya ziva nk'aho mu gihugu cyacu urasanga kenshi eh, inkuru zitangwa ah, ziba mu ntumbero eh, ugasanga iyo ntumbero igiye no gutandukana n'intumbero za nyene kuba yatanze iyo nkuru cyangwa iyo nkuru iyo yakomotse mhm. bikagaragara nko mu by'amapolitike usanga nk'umunyepolitike ashaka kuvuga ikintu mhm. ariko kandi abamenyeshamakuru bayikurikiranye bakabona n'iyo yatumbereye ariko bakaca bagikatisha bakagira iyindi mvugo kugira ngo ku mbuga gifate iyindi siguro itandukanye na nyine kuvuga icyo yagombye ntakaroni mm. utanga ni ikintu kigeze gushika aho nigeze kumva amakuru uwahora ari umukuru w'inkenguzamateka yigeze kuvuga amakuru eh, y'ibijyanye mengo hari mu gisagara cya bujumbura abamenyeshamakuru babivuze ko bacabaha intumbero bitandukanye n'uko yari yabivuze nkibaza nk'umuntu yari yaciye ku ntebe y'ishuri tuba twarize cyangwa umuntu yarize kumenya icyiyumviro cy'umuntu niyo umuntu ari kwasoma ikete ry'umuntu araraba mm. icyo umuntu yashatse kuvuga niyo muri sipici y'umuntu umuntu aravuga ati muri iki kintu cy'umuntu yashatse kuvuga iki mu mvugo hari n'igihe umuntu akoresha amakosa bihushanye n'intumbero y'umumenyeshama y'uwo y'uwatanze inkuru ubwiwe uko yashatse gushikiriza mhm. ibyo bintu rero nkino mu bihugu by'abazungu ntabyo tubonayo abanyamakuru bino ntabyo tubona ko bafise kumbure nibaza nti kubera abamenyeshamakuru bo muri afurika Eh, baba makuru bigishijwe n'abazungu nibaza ko hariho ibanga kumbura abazungu ba bibikiye baduha ibituma tubakorera Mm. ariko si mu nyungu za twebwe igihugu rero numva yuko igikorwa cy'abahinga gushinga amashuri yo kwigisha umwuga ari indipendenti hanze bakaca bigisha rero abantu ko nashobora gutanga amakuru n'ukungene eh, n'akamaro k'amakuru reka kumbura ta wundi ari ku murongo tugaruke na Diane hano euh, dusesangure gatonya ibishikirijwe n'uyu Yahusefu ngira mwamukurikiranye ndabona n'utuntu mwagiye murandika tumwe tumwe ati gutanga inkuru usanga bitandukanye n'uko wayitanze yashaka kuyishikiriza yatanze n'akarorero avuga ati hari n'abamenyeshamakuru bahiga cyo no kwita akarema crochet kumbure ko tuma nk'inkuru yiwe ishika kure n'ibindi aranagaruka no kuri ibi by'ishure kumwe nk'uko mwari mwabigarutse ko none yashikirije ati ntihabe ishure ryigenga ryo kwigisha koko umugabo kumenyesha amakuru ntihabe bya bindi umuntu usanga ariko yiga kumbure ibya bagiye bara colonizations ijambo nigoye kumbure kuri tuno tuntu dutatu uyu ari muri Australia ashikirije kugira mugire ico mudoshikiririjeko mm. Ego numvise ineza hari amakenga yashikirije eh, afise amakenga ku bijyanye ngo n'amakuru ashikirizwa ngo hari igihe bivanye n'intumbero mm-hmm. eh, inkomoko eh, y'amakuru ingene ngo ashaka kuyatanga nubwo yatanze akarorero ntashoboye gutahura neza inkuru ngo yavuzwe yashikirijwe ngo ku ngingo umukuru w'igisagara cya bujumbura yigeze kugira ahubwo eh, yavuze ku mukenguzamateka umukuru w'inama nkenguzamateka yego mm. eh, nk'iyo ngingo urumva sinashoboye kuyimenya iyo ariyo ngira imvuye ntitwagurirwa turayiduga ko eh, rero hariho mugabo muri icyo gisata ko namwe mwebwe musanzwe hariho abamenyeshamakuru oh, bari munsi yanyu mukurikirana hariho baba bakora nk'uko cyangwa hari icyo mufasha kubwira ko kumenyesha amakuru abone ko ariko arakora uh, atake porofesiyoneri nubwo mu ntango mwagarutse muti hariho amategeko umenyesha amakuru nasome naho ari umuntu akuze namwe bwe nk'abarongoye uh, bamwe mu bamenyesha amakuru hariho agakebuzo gato muguma mubwira cyane cyane nka runo rwaruka usanga ariho rucinjira mu mm-hmm. mwuga eh, twebwe ibyo turabikeburamo kuko uh, nubwo ikintu nyamukuru dushimikira ko nubundi akigaruke ko twebwe mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi afjo ni uh, uguteza imbere agateka k'umukenyezi muri rusange ariko na cyane cyane k'umumenyeshamakuru kandi ibyo bigaca mu bikorwa byo kumenyesha amakuru uh, rero mu buryo bwo kubakebura ni uko twebwe umwuga udateye imbere ntitwizigira yuko natwe iyo ntumbero yacu dufise mu ishyirahamwe ayefujo ry'uko haba iterambere ry'umukenyezi yuko tuzorishikako kuko murumva ko ducisha kumenyesha amakuru rero kumenyesha amakuru kudateye imbere numva yuko intumbero yacu na twebwe itagira eh, turabishigikira ariko ingufu nyinshi turadushyira muri icyo kijyanye n'abakenyezi mhm. no kumenyesha no guha ikibanza abakenyezi kuko eh, dushyigikira ko umukenyezi ni nabo benshi mu gihugu kumbura nibo benshi ni bo nkingi y'iterambere tuvuga ko umukenyezi ariyo nkingi y'iterambere ah, hari ibyigwa bitandukanye bimaze kubyerekana ko umukenyezi ari kirumara mu muryango ari we eh, kandi iterambere ry'igihugu rihagaze ku ngo n'imiryango mhm. murazi eh, yuko eh, ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rishyira imbere iterambere ry'ingo n'imiryango umukenyezi nawe akaba ari inkingi y'umuryango mhm. murumva rero yuko baca bana inkingi y'iterambere ry'igihugu rero twebwe niho dufatira cyane ishyirahamwe ryacu niho dushyira ingufu cyane rwose kuri ibyo bijyanye no kumenyesha umwuga eh, nubwira ineza yuko eh, nimba hariho abamenyeshamakuru bakora uko eh, ntibakore bisunga uko bisunga uko kumenyesha uh, amakuru bakurikije amategeko n'akarangamutima k'umwuga uh, baba bari mu makosa mm. uh, bavuga ntawe ubura isato umwunga ibidahizwe sinuhakana yuko abamenyesha amakuru bahari ariko navuga ko ataba ari benshi ahubwo mugabo kandi n'abatwumviriza nabakumbure ntibabe abanyamwuga cyane rwose ko murazi ko hari igihe bishika eh, umuntu iyo washikirije inkuru uruhande rumwe utanezeretse uriya aca mvume ngo inkuru yakozwe nabi bwaca akumva umengo eh, hari ukuntu ubundi nawe wayikoze umengo eh, yatunze agato kuriya akumva umengo imana yabafashije bashyiraho justice Justice hana itarabye ngo uri umukuru uri muto urike uno munsi uno munsi Placide n'igiki ubona uh, cokorwa kugira izo nzego uh, bavuga yuko uh, urwego rwo kumenyesha amakuru ari quatrième pouvoir ni gute ubona bokorana n'izo zindi nzego zitatu kugira Mmh. Allô, Placide ndumva alo ubu turakumva neza wari kuvuga n'urwego sense rugejwe gucungera ko ibimenyesha na n'abamenyesha amakuru bakora mhm. ubu turakumva neza mbega umujyi wese agiye gukorana ntabwo gukoresha umunsi utwaye wiwe mugabo urumva uko akora kose akora kugira aho inkuru amenyeshe abayikeneye abayikeneye nayo n'abarundi bose cyangwa e, n'isi yose mugabo urumva arafise uko akora n'uko abwirizwa gutanga inkuru nabo wanashimira iyo nkuru ibwirizwa gushikira reka tugaruke gatonya eh, ndumvise ko Placide ngirana gashavu kari yarafise ariko yagarutse cyane avuga ati ubutungane eh, nibwo abona yoshira imbere uwakoze ikosa yabo umumenyeshamakuru cyangwa nk'undi agahanwa n'amategeko hano yuko urwego urwo ari rwo rwose yaba abanyepolitike n'abandi bakwiye gutanga inkuru sinzi diane turi kumwe hano ko aricyo mushikiriza kumbure kuri bino puraside muri oranje ashikirije umukuru w'igihugu aheruka kubivuga igihe ariko karuguruza umwaka w'abari w'abacamanza mhm. avuga yuko ingene bakwiriye gukora yarabavuniye akagohe ababwiye ati bakore neza bashyire imbere ubutungane bashyire imbere guca imanza atankunzi ataho bahengamiye kumbure ariko nimba urwego sense ni urwego narwo rukomeye mu gihugu rufise akamaro mu bisanzwe mu gisata cyo kumenyesha amakuru nimba hariho utunenge hariho icyo anegura urwego sense ahubwo baba bakwiye kukivuga Eh, urwego sense nabwo rukabikosora eh, mhm. mugabo gufatwa sinzi kugirwa n'ahandi atari no mu kiganiro ego mhm. hariho ah, ego ahatandukanye yoca ahatandukanye bashobora kubivugira Eh, no muri iki kiganiro nyine kuko kiraba ibimenyeshamakuru bavugize icyo bavuga ku rwego senisi nibaze ko naho nyine senisi bikirumviriza mhm. yuko naho nyine eh, kuko naho batari ngaha barabyumva kumbure bareka kwishyura gusa yego mhm. biba kuri cya kintu twari twagarutse ko duti iyo kumbure habaye nk'urundi rwego bamenyeshamakuru bikosoreramo eh, nimba ari abamenyeshamakuru bafunzwe naho nyine rukaja imbere naho nyine rukagira icyo ruvuze oh, mm. nimba ari wahohotewe naho nyine rukanyaruka kugira icyo ruvuze eh, kandi akenshi barabikora murabona ko banatanze n'ikarata ku rwego rw'igihugu yamenyesha amakuru itari ihari ariko nk'uko mwatambwira namwe mubivuga ishobora gukingira umenyesha amakuru nk'uko mavuze uti haranditse ko yuko uzoba ayigendana ayifise yayihawe na rujya rwego arekuriwe gukora ahantu hose atankomanze nimba yego kandi no kuri basabye ati uwo uzobona umenyesha amakuru afite iyo karata ko banamukingira mhm. eh, nibyo navuze ni ukuri iyo karata twizeye ko izogira ikikosoye kinini mu bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru umwidegembyo w'umumenyesha amakuru mu kurondera amakuru murakoze cyane eh, ni ikindi wagira wongere ko eh, ah, narinzi ko aricyo ugira wongere ko kumbure hari uri ku murongo reka ko atawuraja ku murongo kumbure turiko turanarangiza kino kiganiro Diane uh, mu hariho bimwe bimwe usanga mu kumenyesha amakuru nabyo ne uh, ico uh, tokwita ubwigenge bavuga bati haraho bihagaze bivanye ni ntunganizo canke itunganywa ry'ibinyamakuru ubwabyo kugira habe ico no kwita equilibre kuko uh, biravuga ko hari abamenyeshamakuru bamwe bamwe usanga badafise inguvu mu bijyanye n'uko basanzwe bakora umugabo wabo bivanye n'amasezerano kuko n'ibindi baba bafitaniye n'aho bakorera ugasanga bari kubatuma amakuru amwamwe agenda nawe canke uh, hari ibintu bimwe bimwe by'amakosa biriko biraba bikaza kwitirirwa twese canke mwese hari icyo mufasha gajyana Eh, ego eh, nibaza ko muri ko muvuga ku bijyanye n'ingene abamenyeshamakuru nabo bashobora umwuga wo kumesha amakuru ushobora gukorwa nabi mm-hmm. bivuye kuri bo mm-hmm. bivuye ukuntu bitunganije nyine muri ibyo bimenyesha amakuru mm-hmm. eh, eh, numva ari hariho ikijyanye n'inyigisho icyo kintu cyasabwe cyane rwose eh, turabigisha n'ibyo ikigo cya mezo de la presse namabona cyatunganije inyigisho ku bamenyesha amakuru ingene umwuga ukwiriye gukorwa izo za bere z'amaradiyo agashaka kuronka eh, ikibanza eh, igihe ibimenyeshamakuru bibandanije biriko birakora kuko biragoye nyene byo bandanye bikora naho nyene bitariko birakora neza hama hariho nikijanye eh, n'uburyo bw'ibimenyeshamakuru kumbure bidashoboza umumenyeshamakuru gushika aho ategerezwa gushika hariho nabo duhora twumva bavuga yuko mu bimenyeshamakuru bakoramo bakora badahembwa canke bagahembwa intica ntikize Eh, ibyo birashika bishobora gutuma n'uwubahamagaye bahaye nk'ikintu akantu gatonya umuntu bashobora kuza gushikiriza inkuru ko itari ugasanga nahengamye ibyo biravugwa yuko ngo bishobora gushika naho ntarumva uwo byashikiye eh, ariko n'ibyo bica bigaruka kuri ka karangamutima k'umwuga mm. kaca kamutuma yumva adakwiriye gukora ibyo ariko muravuga n'abarongoye ibimenyeshamakuru muri rusange yego icyo kibazo ko kirangire Eh, ko tuvugana ahanini kuri icyo kibazo mm-hmm. medangoma ngaruka ndabibutsa yuko twebwe ishyirahamwe afjo tuvuga cyane cyane tuguma tubasaba ibijyanye n'uw'ikibanza abakenyezi mubimenyesha amakuru bahabwa ijambo abakenyezi kuko ni nabaki wanashima muri uno mwuga abo bakenyezi bo muhora mubavugira mm-hmm. ati nawe nuraba nimba ari uko bobaho mu babeshije kugira ejo ntibaze bagwe kumbure mu mutego canke ntibakora umwuga wabo kutari cyane rwose kuko icyo tutagishyitse imbere nabuze yuko twebwe ihangiro ryacu nk'ishyiramo tutashobora kurishika ko umwuga utabandanije ukogwa kandi ngo ukogwe neza cyo gituma natwe muri afjo dusaba turose akanya ko kugira aho ko kugira icyo dushikirije twama dusaba yuko abamenyesha makuru haba kubakingira haba ko bagira uwo ah, mwidegemvye aba mwidegemvye mu kumenyesha makuru kuko navyo bifise intererano mu kugira ngo bishobore guteza imbere umukenyezi muri rusangi hano mu gihugu kandi n'iterambere ry'igihugu muri rusange tuba turi turaharanira mhm. diane turarangije uno munsi namwe masegonda makenya n'igiki mubona cokogwa korohereza umenyesha amakuru icyo no kwita uh, uburyo ashobora kuronka amakuru kandi akashobora kugira umwiteganyirizo yo kuronka amakuru mu gihugu cyose Eh, Diane ndonse ngire ko eh, ndabashimira mukaba murongo nibutsa ariko baradukurikira ko murongo ishyirahamwe AFJO rihurikiyemo abakenyezi bamenyesha amakuru mwakoze kwita ubutumire bwacu yego mwakoze namwe kandi abakenyezi nyene bazohabwa ijambo cyane muri ibyo bimenyesha amakuru